Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1046. Biskup Bamberga Suidger prati njemačkog kralja Henrika III. na pohodu u Italiju. Do tada je energični kralj pod svojim izravnim nadzorom imao vojvodstva Frankoniju, Bavarsku, Švapsku i Karintiju, vlasti proširio i na Bohemiju i Moravsku. Henrik je imao još dvije želje, reformirati crkvu i okruniti se za cara Svetog Rimskog carstva. To je bila najvrijednija titula za svakog njemačkog vladara. I 1046. Henrik se uputio u Italiju kako bi ostvario te želje. U njegovoj pratnji bio je i biskup Suidger. Kada je stigao u Rim, Henrik je zatekao trojicu papa, Silvestra III., Benedikta IX. i Grgura VI. Henrik je to brzo riješio, svu trojicu je svrgnuo i za papu je postavio Suidgera. Biskup Bamberga uzeo je ime Klement II. Već sljedeće 1047. novi papa sazvao je koncil u Rimu. Plan je bio da se udari na Simoniju, prodaju i kupovanje crkvenih dužnosti i časti. Bio je to početak reformi koje će promijeniti crkvu, ali Klement ih neće dočekati. 9. listopada 1047. umrijeće, najvjerojatnije od posljedica trovanja koje su organizirale pristalice Benedikta IX. Tijelo Klementa II. preneseno je u Bamberg i tamo pokopano. On je do danas jedini papa pokupan u Njemačkoj. Benedikt IX. opet se dočepao svete stolice, ali u srpnju 1048. u Rim je došao novi papa kojeg je postavio sada car Henrik III. On će kao Damas drugi biti papa samo 23 dana. U prosincu te 1048. na koncilu u Wormsu talijanski i njemački biskupi za papu će izabrati Brunu, biskupa od Tula. On će uzeti ime Lav ili Leon IX. Kada je Lav IX došao u Rim, odmah je počeo kupljati redovnike i svećenike koji će mu pomoći u reformi crkve. Bruno je ušao u Rim u odjeći običnog hodočasnika. Tada je bio 51 godinu star, visok, crvenokos kos, imao je izgled vojnika. Pod njemačkim carem i kraljem Konradom II služio je kao zapovjednik u jednom od njegovih pohoda u Italiju. Kada je došao u Rim i nakon što je svečano postavljen za papu, Lav IX odmah se suočio sa situacijom na jugu Italije. Tu situaciju ovako opisuje John Julius Norwich u knjizi Normani na jugu. Nigdje u kršćanskom svijetu stanje u crkvi nije bilo tako jadno. Simonija se tako razmahala da se najvišim crkvenim imenovanjima trgovalo i stavljalo ih na dražbu kao da su svaka druga mrtva roba. Važeća pravila o ženitbi ponekad su se poštovala do toga da su zaustavljala svećenike da se žene ljubavnicama, ali su ih rijetko spriječavala da podižu brojne obitelji. Crkvena desetina nije plaćana i mnoge su se vjerske ustanove smatrale sretnima ako su mogle zadržati blaga imanja koja su već posjedovala. Tu nije bio kraj nevoljama na jugu Italije. Redovnici, svećenici, biskupi, hodočasnici, svi su se oni žalili da su svakodnevne žrtve prepada ratnika koji su prije nekoliko desetljeća došli na jug Italije. Te pridošlice ovako opisuje John Julius Norwich. Materialisti, brzog uma, prilagodljivi, eklektični, još uvijek blagoslovljeni neiscrpnom energijom svojih vikinških predaka i nadmoćnim samopouzdanjem. Ti rani normanski pustolovi bili su izvrsno opremljeni za ulogu koju će odigrati. Na te odlike dodali su još dvije, koje nisu same po sebi posebno hvale vrijedne, ali bez tih odlika njihovo veliko kraljevstvo na jugu nikad ne bi bilo stvoreno. Prvo, oni su bili izuzetno plodni, što znači da je stanovništvo stalno raslo. Ta je činjenica prije svih ostalih dovela do prvog vala imigranata iz Skandinavije. Dvije stotine godina kasnije isti je fenomen na jug, u potrazi za prostorom za život, poslao mnoštvo zemlje gladnih mlađih sinova. I drugo, oni su bili rođeni lutalice. Rođeni ne samo od nužnosti, već i od temperamenta. Nepristupačnost sjevera, brda Normandije, široke livade Engleske, voćnjaci naranače na Siciliji, pustinje Sirije, svi su ti dijelovi svijeta od tih neustrašivih lutajućih mladića odbačeni kako bi se našlo mjesto gdje je plijen mogao biti bolji. Te pridošlice na jug Italije bili su normani, Godine 1016. u svetište Arkanđela Mihajla u Monte Sant'Anđelu došlo je četrdesetak normana, ratnika, u hodočašće svom omiljenom svecu ratniku Arkanđelu Mihajlu ili Mihovilu. Ti normani bili su potomci vikinga, koji su nekoliko stoljeća držali zapadnu Europu u stanju strave. Više nisu bili pogani, oni su se pokrstili i došli su iz Normandije, dijela Francuske, koji je dio vikinga dobio u zamjenu za zaštitu francuskog kraljevstva od danjih vikinčkih prodora. Tih četrdesetak ratnika hodočasnika na jugu Italije uvidjelo je sjajnu prigodu. Prigoda koju su ti normanski ratnici hodočasnici uvidjeli bio je nered na jugu Italije. Plemići s juga Italije, biskupi, svećenici, ostaci bizanske vlasti, svi su oni postali plijen za normane. Najopasniji među njima bili su sinovi Tankreda od Otvila. Iz dva braka taj plemić iz Normandije imao je 12 sinova. Jedan od njih, William od Otvila, 1042. dobio je titulu grofa od Apulije. Više normani na jugu Italije nisu bili plaćenici skitnice. Sada je jedan od njih dobio i plemičku titulu. Vilijan, zvan i željezna ruka, umro je 1046. Naslijedio ga je njegov brat Drogo. Njegovu titulu potvrdio je sam car Henrik III. Drogo je ubijen u protunormanskoj uroti 1051. Do tada su braća Otvil na jugu Italije pozvali brata koji će ih najviše proslaviti. Njega ovako opisuje bizantska princeza Ana Komnena u svom dijelu Aleksejada. On je po podrijetlu Norman, neznatnog roda, po temperamentu tiranin, uma vrlo lukavog, hrabar u akciji, vrlo pametan kada napada bogatstvo magnata, nepopustljiv u postignuću jer nije dopustio da niti jedna prepreka stoji na putu ostvarivanja njegove želje. Njegov je stas tako visok da rastom nadvisuje i najviše. Put rumena, kosa kovrčava, ramena široka, njegove oči zrače vatrenim iskrama. Tako obdaren od sreće, tijela i karaktera, on je po prirodi bio nepobjediv i podložan nikome na ovom svijetu. i drogov brat kojim je došao pomoći na jug Italije zove se Robert. U povijesti će ući pod nadimkom koji puno toga o njemu govori. Viscard ili Lasica. Čim je došao na jug Italije, braća su mu dala zadatak da razbije bizanske snage koje su se okupljale protiv Normana taj zadatak izvršio. Onda je krenuo u napade po jugu, plijenio je i otimao ljude, tražeći za njih otkupninu. Taj nered na jugu doveo do toga da su se svi oni koji su normani tlačili ujedinili. Tu su bili južnoitalski plemići, bizanske vlasti i vojska, papa i njegove snage, stanovnici južne Italije. Čak i od cara Henrika III. papa dobio snažne i uvježbane trupe iz Švapske. Bila je to moćna koalicija koja je na čelu bio papa Lav IX činilo se da je došao kraj normanskom pustošenju. Godine 1053. kod Čividatea na jugu Italije srazila se vojska koju je vodio papa Lav IX s vojskom Normana s juga Italije. Desni bok Normana vodio je Richardo da Verse. Ispred njega bile su talijanske i lombardske trupe. Centrom Normana zapovjedao je Humphrey od Hotvila. Pred njim su bile švapske trupe. Robert Discard vodio je lijevo krilo Normana. On je trebao ostati u pričuvi. Talijanske trupe brzo su se razbježale, ali su švapski vojnici odbili sve normanske napade. Onda je Robert krenuo u akciju. Normanski kroničar William da ovako opisuje taj napad. Tada Robert, opazivši da je njegov brat upleten u žestoku borbu i opkoljen suparnikom koji se nikad neće pognuti u predaji, pozva trupe svog saveznika Girarda, gospodara Svjetlog Bonalberga i s onima koji su ga sami slušali, njegovi odani kalabrijski rezači vratova, sjajan u hrabrosti i snazi, baci se u bitku. Neke je ubio kopljem, bilo je i onih čije glave odsjekao udarcem svog mača, čak su i njegove ruke nanjele teške ozljede. Trije puta bačen s konja, trije puta skakao nazad u sedlo. Nadahnut nezasitom vatrom u njegovu srcu, vodio ih je u pobjedu. Papa je sutvrde Čividate, ugledao kako mu nestaje vojska. Normani su došli pred njega, poljubili mu noge i zatražili oprost. Papa ga im je dao. A onda su ga Normani zatočili na devet mjeseci, sve dok im on nije priznao sva osvajanja u apuli i Kalabriji. John Julius Norvić u knjizi Normani na jugu piše da je pobjeda kod Čividata jednako vrijedna kao i pobjeda koju su Robertovi rođaci odnijeli 1066. kod Hastingsa. Nakon bitke kod Normani su bili gospodari Južne Italije. To će ostati stoljećima. Među normanskim ratnicima koji su došli na jug Italije bio je i Petar. On je za sebe na jugu Italije izborio Trani, a njegov brat Walter dobio Čividate. Walter je kasnije zagospodario i Devijom. Na kraju su braća dobila tri važna posjeda. Lesinu koju je držao Walter, a nakon njegove smrti njegov sin Petar, Andriju koju su držali potomci Petra I, te Molfetu koji je ženitbom dobio mlađi Walterov sin Amiko II. S tim amikom počinje izravan utjecaj Normana na hrvatsku povijest. Zrinka Nikolić Jakus u knjizi Nova zraka u europskom svjetlu u poglavlju Južna Italija ovako opisuje amikov životni put. Amiko, možda zato što je bio mlađi sin, nije imao nikakve vlasti na prostoru kneštva Lesine, te je, osim što je naslijedio tasta Žoslena od Molfete, jednog od vođa dvije pobune protiv Gviskarda, do 1068. stekao vlast nad Spinacolom u unutrašnjosti, te 1068. na obali osvojio Đovinaco, poznat po svojim pomorcima, što mu je vjerojatno koristilo u kasnim pomorskim poduhvatima. Ipak nakon druge neuspjele pobune 1073. Amiko je ostao bez njega, iako je još uspio zadržati Molfetu na obali i Terlici u unutrašnjosti. Negdje oko 1075. taj Amiko odlučio se na pohod na istočnu obalu Jadrana. Posljedice tog pohoda ovako se opisuju u ispravi papinskog legata Geralda. U godini 1075. od utjelovljenja gospodina našeg Isusa Krista, mjeseca studenog, u ono vrijeme kad je grof Amiko zarobio kralja Hrvatske, ja sam Girard, poslanik Svete Rimske stolice i Božjom milošću nadbiskup Sipontinske stolice, pozvan od gospodina Pape Grgura u te krajeve, sazvao Sveti crkveni sabor u grad Split. Tako su se u hrvatsku povijest izravno umješali Normani. Oko 1075. jedan njihov ratnik i plemić predvodio je prepad u kojemu je zarobljen hrvatski kralj. Do danas se ne zna sigurno tko je taj kralj. Najvjerojatnije je riječ o Petru Krešimiru IV. Tim dramatičnim događajem završeno je skoro jedno stoljeće previranja u hrvatskoj srednjovjekovnoj povijesti. Tada su na prijestolju bili jaki vladari, ali to su bile i godine građanskog rata i stalno nesigurnog odnosa sa susjedima i moćnim silama, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. u osnovi ta čitava druga polovica 11. stoljeća je jedno vrlo turbulentno razdoblje europskoj povijesti i tu Hrvatska ima dakle i sreću i nesreću da je igrala neke razmjerno važne uloge u Jadranskom bazenu. Naime, 1054. godine događa se onaj poznati crkveni raskol u trenutku kada dolazi do crkvenog raskola niko nije svjesan da će to biti i trajna podjela na istočnu i zapadnu kršćansku crku, jer takvih podjela je bilo i u 9. stoljeću, bilo ih i u 10. događale su se i ranije. Međutim, ona je postala trajna. No, u tom trenutku, dakle, 11. stoljeće je razdoblje kada i politički čimbenici koji su određivali europsku povijest, dakle ranog srednjeg vijeka, doživljavaju jedne bitne transformacije. Naime, Bizant, kao nekakav čuvar dakle, te carske ideje, ulazi u jedno stvarno loše razdoblje. Nakon makedonske dinastije koja je dakle sa početkom 11. stoljeća uzdigla Bizant ponovo u jednu veliku i moćnu silu koja je gospodarila barem dijelom sredozemlja, to po dinastijama Duka i ovih nekakvih polupretendenata, pretendenata na vlast stvarno se srozava. Istovremeno taj Bizant ima problema na svojim istočnim granicama, pojavljaju se osim Arapa koji već ulaze tada u jednu dakle, ajmo to nazvati defanzivnu fazu, pojavio se nova snaga Selđuci koji će jako pritisnuti biznis. S druge strane, na zapadu, konkretno na talijanskoj čizmi, kao posljedica tog crkvenog raskola i činjenice dakle, da je papinstvo željelo što više u formi i u sadržaju odijeliti zapadno od istočne crkve, dolazi kao jedna posljedica toga i borba prema svjetovnoj vlasti. Takozvana to će se kasnije poglavito u doba velikog pape Grgura VII biti nazvano kao borba za investituru. Mada te stvari, dakle taj odnos ko ima primat nad svjetovnom vlašću, dakle da li papa ili to car, će se provlačiti i ranije nešto. U sve to ulaze, dakle, u cijelu tu priču, dakle, što se događa na zapadu, uvlači se još jedan destabilizirajući elementa a to su normani. Oni, dakle, vikinzi, koji u principu u trenutku kada su nakon što su naselili Normandiju i došlo je do populacijskog buma, dakle u samoj Normandiji, počinju se jednostavno širiti, dalje ulaze u sredozemni bazen i onda počinju, prvo pojavljaju se kao, dakle, krajem 10. početkom 11. stoljeća kao hodočasnici, nakon toga vidjevši dakle, tu uzburkanu političku situaciju postaju plaćenici i vrlo brzo, do kraja 70. godina 11. Eh, stoljeća postoji ključni faktor na jugu Italije koji onda pomaže ili odmaže papinstvu u borbama sa zapadnim carstvom, to jest eh, Svetim Rijskim carstvom njemačke narodnosti. Godina rođenja hrvatskog kralja Stjepana Držislava nije poznata. Pretpostavlja se da je rođen negdje polovicom 10. stoljeća. On je bio sin hrvatskog kralja Mihajla Krešimira II. i kraljice Jelene. Stjepan Držislav na prijestolje je stupio 969. godine. Kada je on došao na vlast, na jugoistoku Europe trajao je rat između Bizanta i Makedonske države, kojem je vladao Samuilo. U toj se borbi Stjepan Držislav svrstao uz Bizant i za to je dobio nagradu. O njoj piše splitski kroničar iz 13. stoljeća Toma Arhidjakon. Nadbiskup Martin bio je godine gospodnje 970. u vrijeme cara Teodozija i kralja Držislava. Taj je Martin bio rodom Spličanin. Ovdje je za crkvu dao načiniti veliki kalež i za njega pliticu od čistoga zlata. Od tog su Držislava ostali nasljednici zvani kraljevima Dalmacije i Hrvatske. Naime, primali su znakove kraljevske časti od bizanskih careva i nazivali su se njihovim eparsima i patricijima. I mađahu naime nasljednu vlast u kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske po podrijetlu svojih očeva i predaka. Ime Stjepan Držislav je dobio kada iz Bizanta dobio oznake kralja, nakon toga Držislav je imao pravo prozvati se Stjepan ili Ovjenčani. Držislav je za savezništvo s Bizantom dobio od tog carstva oznake kraljevske vlasti, a makedonski vladar Samuilo zbog toga je poslao vojsku u Dalmaciju i opustošio ju sve do Zadra. Pored stalno prisutnog Bizanta bilo je tu još problema. Unutrašnja situacija u Hrvatskoj je takva da kraljevstvo se našlo sa tisućitom godinom, dakle na samom početku 11. stoljeća, našlo se u jednom razdoblju opadanja, koji će se da, tijekom 20. i 30. godina polako će se pokušavati, dakle poglavito nakon smrti Bazilija II, bizanskog cara, posljednjeg velikog cara iz dinastije Makedonaca, pokušati vratiti i teritorijalno i politički svoju važnost, što će uspjeti otprilike u doba Krešimira III, pa onda nakon toga njegova sina, a sam vrhunac će biti e, razdoblje e, Petra Krešimira IV upravo na polovici stoljeća. Ono što je Hrvatsko krajstvo u tom trenutku jako morilo, između ostalog je jedna, jedna stvar koja se u našoj historiografiji nedovoljno često naglašava, to je pitanje nasljeđivanja. Mi govorimo o dakle, narodnoj dinastiji, dinastiji Trpamiroća. Međutim, unutar te dinastije ima puno prijepora, pa i sam dolazak Petra Krešimira IV. na prijestolje, jedan bitno kasni dokument u osnovi, zove se Korčulanski kodeks iz 12. stoljeća, nam govori o tom prepornom trenutku dolaska novog kralja e, na vlast. Sam Petar Krešimir IV. dakle, iako se može pretpostaviti da počinje svoju vladavinu 1058. godine, Prvi podatak o njemu imamo tek iz 1060. godine i to je dakle u principu darovnica za jedan rapski samostan, koja je zanimljiva osim toga zato što se u tom dokumentu prvi put spominje pojam Hrvatska kao Hrvatska. Naravno, diplomatička analiza je pokazala da, da se ne radi naravno o originalu, ali surojena historiografija smatra da ipak, iako se radi o, o dakle, o formalnom falsifikatu, da, da, nije riječ o faktičkom falsifikatu, što onda mislim, se može poduprijeti i činjenicom da je Petar Krešimir IV. imao sličnu diplomatsku i sličnu dakle, nekakvu vladarsku, vladarski odnos i prema drugim samostanskim zajednicama na istočnoj Adarskoj obali. Nakon Držislavove smrti 997. godine na prijestolju ga je naslijedio njegov najstariji sin Svetoslav Suranja. On je imao mlađu braću Krešimira III. i Goislava, koja su imala drugačije planove. Oni su smatrali da se kraljevstvom treba zajednički vladati. Krešimir i Goislav bili su jači i Suronja je morao pobjeći u Trogir. Tamo je zajedno s još jednim od braće, Stjepanom, dočekao saveznike u borbi za prijestolje. Kako je Suronja dobio saveznike, opisuje mletački kroničar Ivan Đakon. Biješe tamo također prisutan brat slavenskog kralja imenom Surinja, koji je nekoć prevaren varkom braće izgubio kraljevsku krunu. On ne samo da se pridružio duždu obvezom zakletve, nego mu je također dječaka Stjepana, predragog svog potomka, predao za taoca. Odavde je prijerečeni duž došao u preslavni i moćni grad Split, za koji je poznato da je metropola cijele Dalmacije. Njega je dočekao nadbiskup pod u svečano crkveno ruho s gradskim mnoštvom, kako svećenika, tako i lajka, i odsluživši svečanu službu Božju, svi su se nastojali zadovoljiti, zaklevši se na vjernost. Suronja ili kako ga naziva Ivan Đakon Surinja u borbi za prijestolje imao je potporu Venecije. Krešimir III. i Goislav na svojoj su strani imali hrvatske trupe i neretljade. U građanskom ratu koji je uslijedio pobjedili su Krešimir III. i Goislav, ali pobjeda imala veliku cijenu. Venecija je osvojila ili natjerala na predaju većinu otoka i gradova na istočno Jadranskoj obali. Suronji se oko 1000. godine gubi trag. Krešimir III. je na prijestolju bio do približno 1030. Njegov brat Gojislav umro je oko 1020. godine. Braća su pokušala vratiti vlast na dalmatinskim gradovima. Krešimir III. pokušavao je osvojiti Zadar. Možda mu je u tome pomogao i ugarski kralj Stjepan I. Ako je to tako, bio je to prvi put da se nova jaka srednjoevropska država umješala u poslove kraljevstva Hrvatske i Dalmacije. Godine 1018. Bizant je pod Bazilijem II. vratio vlast na dalmatinskim gradovima i u to se Krešimir III. nije mogao miješati. Nakon smrti Krešimira III. na hrvatsko prijestolje došao je njegov sin Stjepan, koji će na hrvatskom prijestolju biti do 1058. Tada će ga naslijediti njegov sin Petar Krešimir IV. Stjepan I bio jedan od važnih hrvatskih kraljeva. Uspio je osvojiti Zadar i nakratko ga zadržati u svojoj vlasti. Oko 1035. surađivao je s koluškim vojvodom Adalberonom u borbi protiv cara Svetog Rimskog carstva Konrada II. U njegovo je vrijeme oko 1040. godine utemeljena biskupija u Kninu, ali u vladavini Stjepana zapravo imamo vrlo malo podataka za sebe ostavio dva sina, Krešimira IV. i Gojislava II. Za vrijeme vladavine Petra Krešimira IV. kraljevstvo Hrvatske i Dalmacije doživjeće jedno od svojih vrhunaca. Pa u historiografiji, u udžbeničkoj literaturi najčešće se kaže Petar Krešmir IV. i njegovo razdoblje je maksimum dakle, teritorijalne ekspanzije Hrvatskog rano srednjevjekovnog kraljevstva. No, žalosna je činjenica da realno mi o tome baš puno ne znamo, nema puno podataka. Ono što se zasigurno zna da sa godinom tisućitom Dalmatinska obala je ono čime je vladao hrvatski vladar ili upravljao. Sad, to je isto jako nesigurno kako mi možemo o tome govoriti, budući da izravnih nekakvih podataka o prirodi vlasti hrvatskih vladara iz dakle, 10. stoljeća pa onda i 11. stoljeća, dakle njihova vlast nad istočnom Mađarskom obalom, priroda te vlasti nije sasvim jasna. Mi možemo predmijevati o čemu se tu radi s obzirom na fragmentarne podatke iz pojedinih bizanskih izgovora i nekakve formulacije koje ti vladari upotrebljavaju, poglavito recimo Petar Krešimir IV, kada izdaje dakle svoje darovne granice pojedinim samostanima. Na sjeveru ta granica također nije potpuno jasna. Mi znamo da Petar Krešimir IV je prvi vladar za kojeg znamo da ima čak dva bana. Jedan od tih banova je Gojčo, za kojeg se pretpostavlja starija historiografija je pretpostavljala da je on vladao čitavim južnim prostorom Hrvatskog krajesta, međutim vrlo vjerojatno je da je u principu vladao onim izvornim prostorom kojim, kojim vladaju dakle banovi, to jest upravljaju banovi u ime kralja, to je Lika Gacka i Krbava, dok se još pojavljuje dakle uz njega i Zvonimir, čije opet porijeklo je vrste misteri, no ono što je sigurno, taj Zvonimir upravlja onim što će kasnije biti prepoznato kao slavonski dukat. Dakle, jednim prostorom koji je između dakle Gvozda, to je još čak dakle, od Gozda, ono što bi se uvjetno moglo nazvati srednjovjekovna Slavonija, dakle Međurije. Međutim, gdje su granice tog međurijeća? Da li je Zvonimir to područje, kao što je dio starije historiografije pretpostavljao, dobio na upravo od mađarskih kraljeva? Ili je to, dakle, onaj prostor koji je Tomislav kao svoje u borbama sa Mađarima? to je uistinu teško reći. Jednako tako, kada pogledamo na dakle, e, istočne granice, predniva se da je dakle, Petar Krešimir IV. vladao bosanskim prostorom. Da pače čak neki smatraju da je upravo u to doba titula bana prenesena na bosansko područje. Međutim, realno mi stvarno nemamo nekih konkretnih podataka za tako nešto. Nije nemoguće, da će, vrlo vjerojatno je da je to tako, ali podataka o tome baš i nema. Ono što je više manje sigurno da je uistinu Petar Krešimir IV. proširio svoju vlast na područje totadašnje neretnjanske kneževine ili paganije, kako se ranije nazivalo poglavito u bizanskim izvorima, jer se uistinu kneževi, te neretvanske kneževine koji se do tog razdoblja sporadično javljaju, uistinu nakon doba Petra Krešimira IV. i nakon njegove vlasti više se ne spominju. Da će spominju se neke druge funkcije, funkcije morstika i takvih dakle, nekakvih službenika koji sugeriraju dakle, upravu nad morskom obalom. Ono što isto možemo vidjeti, ali nema naravno konkretnih podataka, da je Petar Krešimir IV puno čvršće upravljao ili vladao dakle istočnim jadranskom obalom o čemu jasno svjedoče ove sve silne darovnice koje je izdao dalmatinskim samostanima neke čak od njih dakle u, gradovima i, os, i osnova kao što je Rogovska opatija ali uistinu u prirodi te vlasti da li je dakle bizantski car nekim formalnim činom priznao vlast hrvatskog vladara ili je to jednostavno se podrazumijevalo mi nažalost danas nemamo, nemamo nekakvih konkretnih podataka o tome Za vrijeme pontifikata pape Leava IX, on je bio papa od 1049. do 1054. U Rim je došao njemački redovnik po imenu Hildebrand. Njemu to nije bio prvi boravak u Rimu, već kao mladić boravio u tom gradu. Njegov rođak bio je redovnik u samostanu Svete Marije. Jedan od njegovih učitelja bio je Giovanni Graciano, koji će 1045. biti izabran za papu kao Grgur IV. Novi papa je u službu uzeo Hildebranta, tada već redovnika na glasu po obrazovanju i poduzetnosti. Krgu IV. nije dugo bio papa, svrgnuo ga je car Svetog Rimskog carstva Henrik III. i Hildebrand je sa svojim zaštitnikom, sada bivšim papom, morao otići u Njemačku. Tamo je uspio dobiti naklonost cara i vratio se u Rim. Lav IX okupio je ljude koji su trebali reformirati crkvu. Hildebrand će postati jedan od vođa tog pokreta. Postaće kardinal, a kada će Lava IX naslijediti Aleksandar II, on će postati najutjecajniji čovjek katoličke crkve. Cilj Hildebranda bila je duhovna i organizacijska obnova crkve i njezina nezavisnost od svjetovne vlasti. Baš u vrijeme Aleksandra II pitanje crkvenih reformi doći će i u kraljevstvu Hrvatske i Dalmacije. Naime, dolazak Petra Krešimira IV. možda nije bio zakoniti čist. U takozvanom Korčulanskom kodeksu piše. Aleksandar II. stolovao je 11 godina, 10 mjeseci, 13 dana. Ovaj je, ispravljajući revno, kao dobar pastir mnoge stvari u raznim stranama svijeta, čuo da je hrvatski vladar Krešimir na prijevaru dao ubiti brata Goislava. Zato je poslao svog poslanika Majnarda, da kako svetog i savjesnog muža, koji neka svojom oštroumnošću istraži ako je tako. On je došao i primio zadovoljštinu od njega, Krešimira, koji se zakleo s dvanaestoricom svojih župana da nije umješan u taj zločin i sam se vladar pomiren s crkvom ponovno dočepao vlasti u onoj zemlji po svetom Petru apostolu. Petar Krešimir IV je sin Stjepana II ili prvog, u principu unuk Krešimira III. Njegov otac, dakle Stjepan II, jedan od stvarno značajnih vladara u čije, čije doba se je počela, to jest ne počela, nego restaurirala se vlast hrvatskog vladara u dijelu priobalnih gradova, poglavito Zadru, ako to već nije pred sam kraj vladavine Krešimira III. se dogodilo. On, dakle, Petar Krešimir IV kao što sugerira taj Korčulanski kodeks, imao je brata, Goislava. I taj brat je očigledno imao neke pretenzije na prijestolje, jer u trenutku kada dolazi papinski legat, prije svega sa zadatkom da, da se organizira crkveni sabor koji bi trebao dakle, potvrditi odluke Lateranskog sabora vezano za dakle, reformu crkve, jedna od stvari koja je prijeporna jest činjenica da postoji sumnja da je Petar Krešimir IV dakle, došao na vlast tako što je ubio brata tako nešto ne bi bilo neobično jer u principu imamo i situaciju nakon Stjepana Držislava kada se njegovi sinovi pograbe oko vlasti, pa na kraju jedan od njih vrlo vjerojatno završi u Veneciji, druga dvojica jedno vrijeme su kao suvladari, ali onda se Krešimir iznjedri kao jedini vladar. Tako da taj prijepor nije nevjerovatan, poglavito zato što se sam Petar Krešimir IV. mora braniti na način da svi njegovi podložnici, svi njegovi župani moraju se zakleti da on to nije učinio, to jest da nije ubio brata. Tako da, u principu, sam dolazak Petra Krešimira IV. je na neki način i usko vezan uz papinsku, e, uz papinsku stolicu i privolu pape da prizna tu vlast, iako mi imamo dakle ideju da je, u, da je u principu kao jedina dva vladara koja su izravno se obratila papi su bili dakle Branimir i onda nakon toga e, e, Dmitar Zvonimir, ipak čini se, iako nema dakle ono što je zanimljivo baš nekakvih konkretnih podataka iz, iz samog razdoblja, postoje dakle ti tragovi iz kasnijih stoljeća koji nam govore o tome da je postojala vrlo izravna veza, što se onda jasno vidi i kasnije u, u načinu kako, na koju stranu će se unutar tog reformnog pokreta, pokreta za reformu dakle zapadne crkve postaviti Petar Krešimir IV jer on će upravo nakon tog velikog sabora 1060. godine u Splitu postaviti se kao branitelj tih reformnih ideja i uključiti se u jedan gotovo pa mali građanski rat. U vrijeme kada je papa bio lav deveti, carigradski patrijarh bio je Mihajlo Cerularije ili Kerularije. Lav IX namjeravao je reformirati crkvu i ojačati ju na zapadu. Mihajlo nije ništa bio manje ambiciozan. Na Bizanskom prijestolju bio je slabi car Konstantin IX monomah i on je sebe smatrao jedinim braniteljem Bizanta i njegove veličine i moći. Na jugu Italije, području gdje su se stoljećima križali interesi dva crkvena središta, Rima i Carigrada, pojavili su se Normani. Oni su sjajnim spojem lukavosti i vojničke vještine ratovali kako protiv lokalnih plemića, tako protiv ostataka bizantske vlasti i katoličke crkve. Takav nered išao je na korist samo Normanima, sve ostale doveo u sukob. Kada su u pitanju bili Rim i Carigrad, sukob je brzo prerastao politička pitanja na jugu Italije. Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta piše. Kada su se prepirke proširile na dogmatska i liturgička pitanja, dospjelo se do one opasne točke koja je već unaprijed isključivala svako razumijevanje, jer tu je nauk stao nasuprot nauku, običaj nasuprot običaju. Bila su to stara pitanja koja su razdvajala duhove već u Focijevo vrijeme. Zapadni nauk o dvostrukom proizlaženju duha svetoga, rimski subotni post i zabrana svećeničkoga braka, Upotreba kvašenoga kruha u Euharisti u Bizanskoj i beskvasnoga u Rimskoj crkvi. Sukob dvaju crkvenih središta doživio je vrhunac 16. srpnja 1054. kada je zaslanik pape kardinal Humbert došao u Carigrad i na oltar crkve Svete Sofije položio papinu bulu u izopćenju carigradskog patrijarha Mihajla i svih njegovih istomišljenika. Posljedice raskola osjetile su se i u kraljevstvu Hrvatske Dalmacije. Kako bi požurio s reformama u crkvi i kako bi se zapadna crkva što više razlikovala od istočne, papa Aleksandar II. sazvao je 1059. Lateranski koncil, na kojemu su usvojeni zahtjevi koje je trebalo zadovoljiti svećanstvo. Nakon tog koncila po cijelom zapadu održavani su crkveni sabori. Godine 1060. održan je i sabor u Splitu pod pokroviteljstvom papinog legata Majnarda. Tekst sabora nije se sačuvao, ali je sačuvana potvrda zaključaka sabora od strane pape Aleksandra II. U toj potvrdi piše. Aleksandar kralju i biskupima dalmatinskim. Ako bi od sada koji biskup, svećenik ili đakon uzao ženu ili već uzetu zadržao, neka izgubi svoj crkveni stepen dok se ne pokori. Neka ne ostane u zboru onih koji pjevaju u crkvi i neka ne prima nikakav dio crkvenih prihoda. Ako bi od sada koji od pripadnika klera njegovao bradu ili dugu kosu, neka mu se uskrati pristup u crkvu i neka svaki takav bude podvrgnut kanonskoj kazni prema svome stepenu. Nadalje, na svaki način zabranjujemo pod prijetnjom izopćenja, da se slaveni promiču na svete redove ako nisu naučili latinski, i da se pripadnik klera kojega god stepena bio od sada podvrgava svjetovnom podložništvu ili svjetovnim daćama. Zabrana nošenja brade, ženitbe, držanja liturgije na narodnom jeziku, zabrana promaknuća glagoljaških redovnika ako ne nauče latinski, sve je to izazvalo i pobunu protiv tih reformi. U tom sukobu Petar Krešimir IV. stavit će se na stranu pape i reformskog pokreta. Bio je to samo jedan od sukoba u koje je uvučen Petar Krešimir IV. Drugi sukob imao je veze s Bizantom. Taj prostor Bugarske, to je Makedonije, kako ga sad god htjeli nazvati, jer uistinu tih nacionalnih podjela u tom ranu srednjevjekovnom razdoblju nema. Dakle, postoji više puta dakle, na tom prostoru nekakve tendencije stvaranja vlastitog carstva, pobune protiv bizantske vlasti koja je nominalno kao e, vlada tim prostorom. I u razdoblju Konstantina X. Duke dolazi do činjenice da je e, se uziže takozvano birokratsko plenstvo. Vojnički staleži propadaju. Jednostavno nestaje, nestaje sva, sva ona dakle stratiotska struktura koja je dakle branila i, i činila dakle okosnicu nekakve vojne moći Bizanta i sada dolazi do, do, do situacije da nakon što se Konstantin Duka povlači, njegova žena preuzima nominalno vlast, čuvajući vlast za njegovu djecu, to se opet naravno ne obistini zbog unutrašnjih spletke na Bizatskom dvoru i dolazi do toga da na vlast dolazi Roman Diogen kojem je prije svega cilj zaustaviti selđučko napredovanje. U tom trenutku selđuci predstavljaju stvarno veliku opasnost. Dakle, šest, kraj 60. godine, početak 70. godina 11. stoljeća predstavljaju veliku opasnost širenja na maloazijski poluotok, zauzimaju ključne centre, a ta, taj maloazijski dakle, dio je ključan za prehrambenu i općenito gospodarsku opskrbu prijestolnice, ali i čitavog carstva. I u situaciji kada Roman Diogen biva zarobljen poslije bitke kod Mancikerta, dolazi do potpunog rasapa. Dakle, dio e, bizantskih elita se odlučuje da vrati Romana Diogena, dio se pak odlučuje za sina Konstantina X. i u tom razdoblju jedan konkretno plemić Georgi Vojteh je pronašao dakle šansu da dok je Bizant zabavljen svojim istočnim pitanjima i općenito previranjem u dvoru, da podigne ustanak i pokuša iskoristiti to za stvaranje ajmo to probati nazvati trećeg bugarskog carstva e, ili makedonskog carstva, kako gotovo e, htjeli nazvati. U svemu tome postoji vijest da su pozvane bile hrvatske trupe i da su neke trupe Petra Krešimira IV. bile poslane na taj prostor. Naravno, tu je upleten i papinski dvor, jer a, Mihajlo Bodin i Konstantin Bodin, zetski vladari, duklenski vladari, imaju dakle nekakav interes da bi jače osamostali svoju vlast, pa traži, kao što je to tražio i Branimir, pa kao što će tražiti Zvonimir, traži priznanje rimskog pape, pa se onda tu papinstvo uključuje i to je jedan široki splet interesa raznorodnih u kojima Petar Grešimir IV. pokušava i te trupe navodno pokušavaju dakle odigrati političku ulogu jačanja, dakle na, na istočnim granicama, u stvari čak daleko preko istočnih granica jačanja nekakve političke pozicije Hrvatske. Nažalost, čitav ustanak nije se ni dogodio kao takav, nego je bio ugušen prije njegovog izbijanja, tako da već tri cijela priča je okončena. Međutim, zanimljiva je, jednostavno mi nemamo dostatan broj podataka da u potpunosti složimo taj mozaik odnosa, ajmo to nazvat, Krešimirove istočne politike. Ime Amiko dolazi najvjerojatnije od grčke inačice germanskog imena Hamming. Kada je Amiko rođen, ne zna se, vjerojatno u drugoj polovici 11. stoljeća. Njegov otac Walter i stric Petar bili su među istaknutijim normanskim ratnicima koji su došli na jug Italije. Kada je 1057. umro Humphrey, Robert Viscard poveo je rat protiv sinova svog polubrata. Robert je pobjedio Humfrajeve sinove, postao vođa Normana na jugu Italije, a pridružio mu se brat Roger koji je došao iz Normandije. Godine 1060. Robert i Roger iskrcali su se na Siciliju kojom su vladali Arapi ili Saraceni. Do tada je Robert pokorio cijelu Kalabriju. Roger je dobio titulu grofa Sicilije i Kalabrije, ali tek kada je priznao vrhovnu vlast svog brata Roberta, koji je postao vojvoda od Apulije. U nekoliko desetljeća Normani su od ratnika lutalica postali gospodari juga Italije i Sicilije. Robert je umro 1085. godine za vrijeme opsade Kefalonije. Prije toga porazio je Bizansku vojsku i njezine mletačke saveznike, pomogao je papi Grgulu VII u borbi sa carem. U međuvremenu je morao gušiti pobune Normana koji su se pobunili protiv njega. U toj pobuni sudjelovao je i Amiko II. Možda je Amiko II krenuo u napad na Rab istočnu obalu Jadrana jer je tražio za sebe novu zemlju kojem bi mogao vladati. Najsravnija dakle priča o tome da je Amiko bio na istočnoj Jadranskoj obali jesu čuda Svetog Kristofora iz bitno kasnijeg razdoblja, gotovo pa kasnog srednjeg vijeka, gdje se govori između oslog da su Normani podsjedali Rab i kada su se obratili rabljeni Svetom Kristoforu, par dana nakon toga Normani su nestali. Ono što mi znamo, dakle, Normani su pokušali podsjedati rab koji je povod tome bio, uistinu je teško reći. Da li je to bilo povezano sa, sa nekakvom širom papinskom politikom, kao što je to starija historiografija prednjevala, dakle da se radilo u principu da su ti dakle kvarnerski otoci bili odani slavenskom bogoslužju, pa u sklopu toga, dakle, budući da je Petar Krešimir IV. bio branitelj reformne ideje, a ne dakle slavonskog bogoslužja, ali očigledno u tom trenutku nedovoljno jak da bi e, suprotstavio se dakle tim pobunjenicima, tim hereticima, papa angažira normane, teško je reći. Da pađe starija historiografija je čak prednjevala da je u jednom trenutku papa Aleksandar zvao čak i danskog kralja Svena drugog za takvu akciju. Međutim, mi zaista tu teško što možemo reći. Postoji tek jedan podatak u principu izvještaj Papijskog legata Gerarda koji kaže da su dalmatinski gradovi pozvali Amika da ih zaštiti. Od koga da ih zaštiti, kako? Ono što mi sigurno znamo, znamo da je da su 60. i početak 70. godina jesu to razdoblje kada dakle, dolazi do sukoba te reformne i protureformne struje. Ono što je zasigurno je da Petar Krešimir IV. štiti tu reformnu struju. Koji je interes, koji je dakle, bi bio tih dalmatinskih gradova da pozovu normanskog vojvodu da, da intervenira, istinu teško je reći. No ono što je sigurno, postoji zapis da je taj Amiko odveo i zarobio hrvatskog kralja. Mi ne znamo ime tog kralja, stara historiografija je primljevala da se radi o Slavcu ili Slaviću, iako danas mi znamo da je taj Slavac, ako je bio kralj, to se događa tek nakon mirove smrti, to je čak smrti Stjepana III. ili drugog, dakle, nečaka Petra Krešimira IV. Dakle, Amiko zarobljava kralja i danas predmijamo da je u principu taj kralj bio Petar Krešimir IV.

Nakon drugog kršenja pobune, Amiko je za Roberta ratovao u Bizantu. Kasnije, nakon Robertove smrti, podržao njegovog sina i nasljednika Rogera Borsu, koji se po starom običaju Normana odmah sukobio sa svojim polubratom Boemundom. Roger će vladati Apulijom do 1111. godine. Roger II, sin Rogera, grofa Sicilije i Kalabrije i Robertovog brata, bit će prvi Norman na jugu Europe koji će dobiti titulu kralja. To će se dogoditi 1130. godine. U svim tim previranjima Amiko II će u jednom prepadu oteti hrvatskog kralja. Da li se radi o tome da je to rezultat taj e, normanski pohod, rezultat papinske politike ili avanturizam Amika drugo koji u tom trenutku ima u odrešene ruke jer Robert Giscard koji bi mu trebao biti dakle nadređen je ekskomuniciran i jednostavno Amiko može smatrati da može raditi što želi, teško je reći poglavito ako je on uistinu oteo hrvatskog kralja Zašto bi oto Petar Krešimira IV. ako je djelovao u smislu dakle papinske politike, borbe protiv dakle tih šizmatika, to jest heretika, to jest e, ovih koji provode obred po slavenskom bogoslužju, jer upravo i Petar Krešimir IV. brani te reforme reforme de. Dok se ne pojavi neki novi podatak, nažalost ostajemo u nekakvoj sferi spekulacije, no ono što je dakle zanimljivo jest da vrlo brzo, svega nekakvih 6-7 godina kasnije, normanska vlast vrlo jako će se osjetiti na istočnoj Adarskoj obali, jer će recimo i Dubrovnik 80. godina, gotovo četiri godine za redom, priznavati vrhovnu vlast eh, normanskih vojvoda, to jest poglavito Roberta Giskara. Ono što je zanimljivo, da očigledno je provala Normana izazvala neku vrst pomaka političkog ravnovjesja, jer kada Amiko treba otići, odmah Dakle, u jesen 1075. godine mletački e, duž Dominik Silvije kreće u ekspediciju vrlo slično one kao što je 75 godina ranije toga potegnuo Petar II. Orseolo i pokušava obnoviti mletačku vlast na istočnoj Adarskoj obali. Tako da, u principu, to razdoblje, e, dakle, 70. godina vrlo je turbulentno. Nažalost, podataka o tome imamo jako malo, ali ovi koji podaci koje, koje, dakle, koje posjedujemo, a oni datiraju uglavnom iz kasnijih razdoblja, kasnijih razdoblja, govore o tome dakle da je sam odlazak Petra Krešimira IV. sa vlasti obavijen nekom vrstom tajne, jer ako je otet bio dakle od normanskog vojvode, razlozi te otmice su posebno nejasni. Negdje oko godine 1075. kralju Hrvatske i Dalmacije Petru Krešimiru IV. gubi se trag. Jedini trag o tom nestanku su riječi zapisane u ispravi papinskog legata Gerarda. U godini 1075. od utjelovljenja gospodina našeg Isusa Krista, mjeseca studenog, u ono vrijeme kada je grof Amiko zarobio kralja Hrvatske. Te su riječi dugo mučile hrvatske povjesničare. Nada Klajić u svojoj povijesti Hrvata u ranom srednjem vijeku, objavljenoj 1971. godine, piše. Posljednje godine Krešimirova vladanja nisu dovoljno razjašnjene. Činjenica da se od dvije zadarske isprave iz 1071. godine Zvonimir pojavljuje kao ban, upućuje na zaključak da je najkasnije od te godine Krešimir poput svojih prečasnika dijelio vlast s banom. Ali točno je i to da do krunidbe, to jest do 1075. nije u preostalom diplomatičkom materijalu zajamčeno Zvonimirovo banovanje u Hrvatskoj. Sumnju u svakom slučaju povećava činjenica da se u jednoj nedoduše besprijekornoj ispravi iz 1066. godine pojavljuje i Duks Stjepan. On je tada uz Krešimira IV. Njegov se kasniji nestanak u doba Zvonimira ili posljednje godine Krešimirova vladanja može protumačiti na dva načina – ili je sam Krešimir svjesno uklonio prijestolo nasljednika, ili je to učinio jednako svjesno i namjerno Zvonimir. Zato se danas o događajima u Hrvatskoj i o promjeni na prijestolju u jesen 1074. sa sigurnošću može reći samo to da je normanski knez Amiko u listopadu te godine zarobio nekog hrvatskog kralja. 23 godine nakon objavljivanja knjige Nade Klajić, Neven Budak je objavio knjigu Prva stoljeća Hrvatske. Iskoro četvrt stoljeća kasnije nije jasno što se zapravo dogodilo oko 1075. godine. Neven Budak piše. Konac Krešimirove vlasti i života ostaje nejasan. Historičari su pomišljali na tri različita vladara koji su mogli biti Amikove žrtve. Nagađalo se da je tada skončao život Krešimirov, da je Amiko krenuo na papin poziv u rat protiv Slavca, nosioca protureformnih ideja, ali da je zarobljenik bio Zvonimir na samom početku svoje vladavine. Danas izgleda jedino jasno to da u obzir ne dolazi Slavac, koji je vladao 20 godina kasnije, a i malo je vjerojatno da je zarobljenik bio Zvonimir, jer još nije bio okrunjen za kralja. Možda je baš Krešimirov poraz doveo na prijestolje Zvonimira. Konačnog rješenja ovog problema nema. Kako god bilo, nakon 1075. kralj Petar Krešimir IV. se ne spominje. Najvjerojatnije je on bio taj kralj kojeg je zarobio normanski plemić Amiko. Ono što je sigurno je to da je iz svega toga najveću korist izvukao ban Petra Krešimira IV. Zvonimir, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Kad kralj je nestao, dakle kad je otet, dolazi do pitanja ko će ga naslijediti. On nema izravnih muških potomaka, barem mi ne znamo da ih je Ima jedino nečeka ili sinovca, kako to se zna navoditi u literaturi, Stjepana. Međutim, već dakle, u drugoj polovici 60 pa onda 70 godina njega nema. Ono što kasnije saznajemo, on je u principu maknut, povukao se u samostan svetog Stjepana pod Borovima u okolici Splita i sad se pojavlja dakle, pitanje ko će ga naslijediti. Osoba koja se pojavila jest Dmitar Zvonimir. Dmitar Zvonimir, e, dotadašnji slavonski ban, koji je očigledno stekao jednu veliku vojnu, a i političku popularnost, on uspjeva pridobiti dio plemstva na svoju stranu i nametnuti se kao vladar. Naravno, njemu kao vladaru nedostaje nekakva vanjska aklamacija, nekakva vanjska potvrda i on se obraća izravno papi. I papa šalje dakle svog legata Gebizona koji će okrenuti kralja, dati mu dakle i kraljevske insignije, mač, zastavu i žezlo, što donekle nam dakle ta simbolika nam govori o tome da se dokida na neki način sa dotadašnjom tradicijom, što onda sugerira da Dmitar Zvonimir uistinu nije Trpimirović. To je bar, bar nije izravni Trpimirović, jer naime o njegovom porijeklu jako se malo zna. Dio historiografije pretpostavlja da se radi o osobi koja dolazi iz takozvanog roda Svetoslavića. Dakle, nakon sukoba između Tržislava i sinova, jedan od njih, Svetoslav Suronja, će u Trogiru poći sa Petrom Orseolom u, u Veneciju, oženit će se tamo i prednjeva se da je Dmitar Zvonimir odvjetak te loze. On će još kao slavonski ban stupiti u bračni odnos sa ugarskom princezom Jelenom i to će biti ona veza putem koje će Arpadovići doći dakle, e, početkom 12. stoljeća na hrvatske prijestolje. Najpoštenije bi bilo reći da nam je nije sasvim jasno i poznato, ali da su njegove veze dakle, sa ugarskim dvorom pomogle u njegovoj vlastitoj političkoj i diplomatskoj promociji, a onda je pomogle dakle, da se i potpuno promijeni na neki način tijek e, srednjovjekovne hrvatske povijesti. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Krešimir Horvat. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.